Babalardan para gelir babalardan Baka kaldın hayır ben sana bakmam Sanki Van Damme damarıma para basacağım Rapa pam pam yüz iki yüz rapa pam pam Yapamaz dedikleri kopamaz dedikleri alamaz Dediler donuna kadar aldım Seni kurtaran kendini kaptırır Ne bir kan kan kalır gerine bir DNA. Seni alamam senin kadar alttan izliyorum seni şu andan katafalktan Sesleniyorum sana ölü kadar alttan Basamaklar attırır o kadar pam Pula kula geri. Ölürken yaparım Saturday dam Seni arasa da bulamaz biri canım ben Benzemem başkalarına bu nadir kan Para para akar arar kasalardan Beyaz yaka ben bahsetme yasalardan Dışı mütevazi ve senin gibi kancan İçim silah gibi gel gürültüme katlan Kurut urutan ben bir anda yaşartan Beş saniyede çil yaşadığım binadan Vahşi arım suyum gelir familyamdan Soyun senin gelin nereden bilmem oradan Babalardan para gelir babalardan Baka kaldın hayır ben sana bakmam Sanki Van Damme damarıma para basacağım Rapa pam pam 100-200 rapa pam pam Yapamaz dedikleri Yapamaz dedikleri alamaz dediler donuna kadar aldım Seni kurtaran kendini kaptırır ne bir kan kan kalır gerine bir DNA Yalan at kim ölür bu devirde yalandan Ama acil ayrıl o yalamandan Beni eleştirirken sen telefondan Yeni yat çekiyorum suya dalamandan Şansa bak şu emine kameranda Senin başarın alçak suda dalga Benim frekansiyim gün dalga Kara ve gözyaşında Kara ve gözyaşında Kara ve gözyaşında Kara ve gözyaşında Kara ve gözyaşında Lanetler Üzerime doğru Dans etmem Gerekiyor oğlum Fark etmem Gerekiyor oğlum Dans etmem gerekiyor oğlum Dans etmem gerekiyor şeyin aynısı oğlum Bu da diğerlerinin aynısı oldu Şeytanı harlayan ateş Ah ateş o bebek yaşıyor aynalara hapis Abartı beş tane ejderle her sabah kahvaltı Hep papi hepiniz durumu çok yanlış anladı Gerçekten hak ediyor oğlum Sarhoşken çok kez kayboldum Harbici şansa yaşar oldum sen günle ben savaşa boğuldum Gerçekten hak ediyor oldum Sarhoşken çok gezdim kayboldum Harbici şansa yaşar oldum sen günle ben savaşa boğuldum Hiçbir şey kalmadı elimde başka Para ve gözyaşında Para ve gözyaşında Para ve gözyaşında Para ve gözyaşında Para ve